shot. Baba. alright, alright. Shoti baba, shoti baba. Oya nimecheki Yesu mudani. Alright. Oya nimecheki Yesu mudani. Alright. Yesu kwa muta. Ah, Yesu kwa muta. Ah, Yesu kwa muta. Ah, Yesu kwa muta. Ah, Yesu kwa muta. Ah, msiulize ati nini ameva sivo na manisha majama, wachani washu majama, mnajua mama Shiro ule mama mboga ameacha masengenyo, sameokoka ah, na ule mkora alikuwa na tunyunga kwa kona yeah, amekuwa pasta, naomba magonjwa yapona, ila na ule mlezi ule kila siku kwake ni eh, sahamuwezi anadunga na fasho na tezi oya nimecheki yesu mutani Alright, oya nimecheki yesu mutani Alright, yesu kwa muta ah, ah, yesu kwa muta ah, yesu kwa muta ah, yesu kwa muta ah, ah, ah akiingia ah, mambo si ile ile, mambo si ile ile. Ah, akiingia aubaki vile vile, ubaki vile vile. Hey, yakikam akikam, mapepo anasumbua. Hey, eh, yakikam akikam, mashida yanapungua. Bradang, uko nayo hochafu yanakama nasugua. Hey, eh, unadhani mna deni, msalabani alichukua. Hey, eh, Yesu kwa mutaa oya nimecheki Yesu mudani Alright, oya nimecheki Yesu mudani Alright, Yesu kwa muta ah, ah, Yesu kwa muta ah, Yesu kwa muta ah, Yesu kwa muta ah, ah, ah. Nimemuona kama ngware, nimemuona madhari hey! ah, nimemuona kibira, nimemuona kurukutu Ay, alipitia Dandura, alipitia Kayule hey. na kuruka kamiga akaenda na Mombasa hey. nimemuona Kiambu, nimemuona hadi kule Ngong hey. nimemuona wapi kule wase sing sing along hey. nimemuona Eldoret, nimemuona na Odhugo hey. Ay, nimemuona Tamandera, oya nimecheki Yesu mutane Alright, oya mecheki Yesu mutane Alright, Yesu kwa muta Yesu kwa muta Yesu kwa muta Yesu kwa muta ah, Hata kama sijataja mtaa yenu Yesu ako huko bana <laughs> Brrbeng